ขณะที่บรรดาผู้ที่ถูกตาม ได้ปลีกตัวออกจากบรรดาผู้ตาม และขณะที่พวกเขาเห็นการลงโทษ และขณะที่บรรดาสัมพันธภาพที่มีต่อกันได้ขาดสะบั้นลง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 อีกครั้งหนึ่งเราก็จะปลีกตัวออกจากพวกเขาบ้าง เช่นเดียวกับที่พวกเขาได้ปลีกตัวออกจากพวกเรา ในทำนองเดียวกันนั่นแหละอัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขาเห็นงานต่าง ๆ ของพวกเขาเป็นที่น่าเสียใจแก่พวกเขา และโดยที่พวกเขาจะไม่ได้ออกจากไฟนรกด้วย ยาอิยฮันนัสคุลูมิมมาฟิลอัรดิฮาลาลันตยบา ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين โอ้มนุษย์ทั้งหลาย จงบริโภคสิ่ง อนุมัติที่ดี ๆ จากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน และจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของชัยตอน แท้จริงมันคือศัตรูที่ทัดแจ้งของพวกเจ้า อินนามายะมุรุคุม بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ที่จริงมันเพียงแต่จะใช้พวกเจ้าให้ทำความชั่ว และสิ่งลามกเท่านั้น และจะใช้พวกเจ้าให้กล่าวความเท็จแก่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้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 พวกเขาก็กล่าวว่าไม่ได้ เราจะปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้พบบรรดาบรรพบุรุษของเรา เคยปฏิบัติมาเท่านั้น และแม้ได้ปรากฏว่าบรรพบุรุษของพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใด และทั้งยังไม่ได้รับแนวทางอันถูกต้องก็ตามกระนั้นหรือและ صم بكم عمي فهم لا يعقلون และอุปมาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น ดังที่ผู้ส่งเสียงตวาดสิ่งที่มันฟังไม่รู้เรื่อง นอกจากเสียงเรียกและเสียงตะโกนเท่านั้น พวกเขาคนหูหนวก เป็นใบตาบอดดังนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจยา ا ل ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงบริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้า จากสิ่งที่ดี ๆ ทั้งหลาย และจงขอบคุณอัลลอฮ์เถิด หากปรากฏว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้น ที่พวกเจ้าจะเป็นผู้เคารพสักการะ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 ที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่สัตว์ที่ตายเองและเลือดและเนื้อสุกรแล้วสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพื่ออื่นจากอัลลอฮ์แล้วผู้ใดที่ได้รับความคับขัน โดยไม่ใช่เป็นผู้เสาะแสวงหา และไม่ใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซก็ไม่มีบาปใด ๆ แก่พวกเขาแท้จริงแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم แท้จริง บรรดาผู้ที่ปิดบังสิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำพีที่ล้อได้ทรงประทานลงมา และนำสิ่งนั้นไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่มีค่าเพียงเล็กน้อย ชนเหล่านี้ไม่ได้กินอะไรลงไปในท้องของเขา นอกจากไฟเท่านั้น และในวันกิยามานั้น อัลลอฮ์จะไม่ทรงพูดกับพวกเขา และจะไม่ทรงทำให้พวกเขาบริสุทธิ์ และพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างเจ็บแสบออุลัลดีนัชตรอุดดลาลตบิลฮุดาวัลอาดาบบิลมักฟิรห์ฟ ة فما أصبرهم ع ل ั ا นาร์ ชนเหล่านี้คือผู้ที่นำเอาแนวทางที่ถูกต้อง ไปแลกกับแนวทางที่หลงผิด และเอาการอภัยโทษไปแลกเปลี่ยนกับการลงโทษ พวกเขาช่างทนต่อไฟนรกเสียนี่กระไร ذلك بأن น ل ل ه نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد นั่นก็เพราะว่าอัลลอฮ์ได้ทรงประทานคำพีลงมาพร้อมด้วยสัจธรรมและแท้จริงบรรดาผู้ที่ขัดแย้งกันในคำพีนั้นย่อมอยู่ในการแตกแยกที่ห่างไกล ليس البر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 ทั้งๆทที่มีความรักในทรัพย์นั้น แก่บรรดาญาติที่สนิท และบรรดาเด็กกำพร้า และแก่บรรดาผู้ที่ยากจน และผู้ที่อยู่ในการเดินทาง และบรรดาผู้ที่มาขอ และบริจาคในการไถ่ทาและเขาได้ปฏิบัติละหมาด และได้การชำระสกาและคุณธรรมนั้นคือบรรดาผู้ที่รักษาสัญญาของพวกเขาโดยครบถ้วน เมื่อพวกเขาได้สัญญาไว้ และบรรดาผู้ที่อดทนต่อความทุกข์ยาก และในความเดือดร้อน และขณะต่อสู้ในสมรภูมิ ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่พูดจริง และชนเหล่านี้แหละ คือผู้ที่ยำเกรงยาอายุฮัลลดีนอามนุคุติบะอะลัยกุมุลกิซาสฟิลกัตลา الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم การประหารฆาตกรให้ตายตามในกรณีที่มีถูกฆ่าตาย ได้ถูกกำหนดแก่เจ้าแล้ว คือชายอิสระต่อชายอิสระ และทาสต่อทาสหญิงต่อหญิง และผู้ใดที่มีสิ่งหนึ่งจากพี่น้องของเขา ถูกอภัยให้แก่เขาแล้ว ก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นโดยชอบ และให้ชำระแก่เขาโดยดี นั่นคือการผ่อนปรนจากพระผู้บานของพวกเจ้า และเป็นความเมตตาด้วย แล้วผู้ใดละเมิดหลังจากนั้น ขาก็จะรับการลงโทษอย่างเจ็บแสบวลคุมฟิ ولكم า ي ا ย ق ص ا ص حياة ي ล أولي ا ل أ ل ล ا ب ุมตัตตะกูนและในการประหารฆาตกรให้ตายตามนั้น คือการทำรงไว้ซึ่งชีวิตสำหรับพวกเจ้า โอ้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลาย เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين การทำพินัยกรรมให้แก่ผู้บังเกิดกล้าวทั้งสอง และบรรดาญาติที่ใกล้ชิด โดยชอบธรรมนั้น ได้ถูกกำหนดขึ้นแก่พวกเจ้าแล้ว เพื่อความตายได้มายังคนหนึ่ง คนใดในหมู่พวกเจ้า หากพวกเขาทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ ทั้งนี้เป็นหน้าที่แก่ผู้ยำเกรงทั้งหลายอินนัลลอฮะ م ا سمعه فإنما และผู้ใดเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมหลังจากที่เขาได้ยินมันแล้ว โทษแห่งการเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมนั้น ก็ตกอยู่แก่บรรดาผู้เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมนั้นเท่านั้นแท้จริงอัลลอฮ์ทรงได้ยินทรงรอบรู้ และผู้ใดเกรงว่าผู้ทำพินัยกรรมไม่มีความเป็นธรรมโดยไม่รู้หรือกระทำความผิดโดยเจตนา แล้วเขาได้ประนีประนอมในระหว่างพวกเขา ก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขา แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย การถือศีลอดนั้น ได้เคยถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้ว เช่นเดียวกับที่เคยถูกกำหนดแก่บรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้ว เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง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 ك ن ุมต ع ลมูนคือถูกกำหนดให้ถือในบรรดาวันที่ถูกนับไว้แล้วผู้ใดในพวกเจ้าป่วย หรืออยู่ในการเดินทางให้ถือใช้ในวันอื่นได้ และหน้าที่ของบรรดาผู้ที่ถือศีลอดด้วยความลำบากยิ่ง โดยที่เขาได้งดเว้นการถือนั้น คือต้องชดเชยอันได้แก่การให้อาหารมื้อหนึ่ง แก่คนขัดสนคนหนึ่ง ต่อการงดเว้นจากการถือหนึ่งวัน แต่ผู้ใดกระทำความดีโดยสมัครใจ มันก็เป็นความดีแก่เขา และการที่พวกเจ้าจะถือสินดนั้น ย่อมเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าแก่พวกเจ้า หากพวกเจ้ารู้ ل فيه القرآن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 และเป็นหลักฐานอันชัดแจ้ง เกี่ยวกับทางนำนั้น และเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ ดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้วก็จึงถือศีลอดในเดือนนั้น และผู้ใดป่วยหรืออยู่ในการเดินทางก็จงถือใช้ในวันอื่นแทนอัลลอฮ์ทรงประสงค์ ให้มีความสะดวกแก่พวกเจ้า และไม่ทรงให้มีความยากลำบากแก่พวกเจ้า และเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ครบถ้วน ซึ่งจำนวนวันของเดือนรอมฎอน และเพื่อพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรงไกรแด่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์แนะนำแก่พวกเจ้า และเพื่อพวกเจ้าจะขอบคุณ أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون และเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้ว ก็จงตอบเถิดว่า ถ้าจริงข้านั้นอยู่ใกล้ข้าจะตอบรับคำวิงวอนของผู้ที่วิงวอนเมื่อเขาวิงวอนขอแต่ข้า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 ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์กับปัญญาของพวกเจ้า ในค่ำคืนของการถือศีลอดนางทั้งหลายนั้นเป็นเครื่องนุ่งห่มของพวกเจ้า และพวกเจ้าก็เป็นเครื่องนุ่งห่มของพวกนางอัลลอฮ์ทรงรู้ว่า พวกเจ้านั้นเคยทุจริตต่อตัวเอง แล้วพระองค์ก็ทรงยกโทษให้แก่พวกเจ้า และอภัยให้แก่พวกเจ้าแล้ว บัดนี้พวกเจ้าจงมีเพศสัมพันธ์กับพวกนางได้ และแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดให้แก่พวกเจ้าเถิด และจงกินและดื่มจนกระทั่งเส้นขาว จะประจักษ์แก่พวกเจ้าจากเส้นดำ เนื่องจากแสงอรุณ แล้วพวกเจ้าจงให้การถือเสนดครบเต็มจนถึงครบคร่ำและพวกเจ้าจงอย่ามีเพศสัมพันธ์กับพวกนาง ขณะที่พวกเจ้าเอียติกาฟ อยู่ในมัสยิด นั่นคือบรรดาขอบเขตของอัลลอฮ์ ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าเข้าใกล้ขอบเขตนั้น ในทำนองนั้นแหละ อัลลอฮ์ทรงแจกแจงบรรดาองค์การของพระองค์แก่มนุษย์ เพื่อว่าพวกเขาจะได้ยำเกรงวลาตะกุลูอัมวาลกุมบัยนกุมบิลบาติลวะตุดลูบิฮาอิลัลฮุกกามลิตะกุลูฟารีกา لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون และพวกเจ้าจงอย่ากกินทรัพย์สมบัติของพวกเจ้า ระหว่างพวกเจ้าโดยมิชอบ และจงอย่าจ่ายมัน ให้แก่ผู้พิพากษา เพื่อที่พวกเจ้าจะกินส่วนหนึ่ง จากทรัพย์สมบัติของผู้อื่นด้วยการทำบาป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 เขาเหล่านั้นจะถามเจ้า มุฮัมมัดเกี่ยวกับเดือนแรก จงกล่าวเถิด มันคือกำหนดเวลาต่าง ๆสำหรับมนุษย์ และสำหรับประกอบพิธีฮัจจ์และหาใช่เป็นคุณธรรมไม่ ในการที่พวกเจ้าเข้าบ้านทางหลังบ้าน แต่ถ้าว่าคุณธรรมนั้นคือผู้ที่ยำเกรงต่างหากและพวกเจ้าจงเข้าบ้านทางประตูบ้าน และพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จและพวกเจ้าจงต่อสู้ในทางของลอต่อบรรดาผู้ที่ทำร้ายพวกเจ้า และจงอย่ารุกราน แท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงชอบบรรดาผู้รุกราน واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين และจงสังหารพวกเขาณที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าพบพวกเขา และจงขับไล่พวกเขาออกจากที่ที่พวกเขาเคยขับไล่พวกเจ้าออก และการให้มีภาคีแก่ล้อนั้นร้ายแรงยิ่งกว่าการสังหารสิและจงอย่าสู้รบกับพวกเขาณมัสยิดฮารอม จนกว่าพวกเขาจะทำร้ายพวกเจ้าในที่นั้น หากพวกเขาทำร้ายพวกเจ้าก็จงสังหารพวกเขาเสีย เช่นนั้นแหละ คือการโต้ตอบผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วถ้าหากพวกเขายุติ แน่นอนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอและ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين และจงสู้รบกับพวกเขา จนกว่าการตั้งภาคีต่อลอดจะไม่ปรากฏขึ้น และจนกว่าศาสนานั้นจะเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้น แต่ถ้าพวกเขายุติก็ย่อมไม่มีการเป็นปฏิปักษ์ใดๆ นอกจากแก่บรรดาผู้อาธรรมเท่านั้น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 ก็ย่อมมีการโต้ตอบเช่นเดียวกัน ดังนั้นผู้ใดละเมิดต่อพวกเจ้าก็จงโต้ตอบเขาเยี่ยงที่เขาละเมิดต่อพวกเจ้า และพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด และจงรู้ไว้เดียวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่กับบรรดาผู้ยำเกรงทั้งหลาย و أ ن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 แล้วผู้ใดในหมู่พวกเจ้าป่วย หรือที่เขามีสิ่งก่อความเดือดร้อนจากศีรษะของเขา ก็ให้มีการชดเชยอันได้แก่การถือสินดหรือการทำทาน หรือการเชื่อสัตว์ ครั้นเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้วผู้ใดแสวงหาผลประโยชน์ จนถึงช่วงของฮัจด้วยการทำอุมรอแล้ว ก็ให้เชื่อสัตว์พลีที่หาได้ง่าย ผู้ใดที่หาไม่ได้ ก็ให้ถือสินดสามวัน ในระหว่างการทำฮัจ์ และอีกเจ็ดวันเมื่อพวกเจ้ากลับบ้านแล้ว นั่นคือครบสิบวัน ดังกล่าวนั้นสำหรับผู้ที่ครอบครัวของเขาไม่ได้อยู่ใกล้มัสยิดฮารอมและพวกเจ้าจงยำเกรง อัลลอฮ์เถิดและพึงรู้ด้วยว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรง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 อันเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว ดังนั้นผู้ใดที่ได้การทำฮัดจำเป็นแก่เขาในเดือนเหล่านั้น ก็ต้องไม่มีเพศสัมพันธ์ และไม่มีการละเมิด และไม่มีการวิวาทใด ๆ ในเวลาทำฮัจและความดีใด ๆ ที่พวกเจ้าได้กระทำแล้วอัลลอฮ์ทรงรู้ดีและพวกเจ้าจงเตรียมสเสบียงเถิดแท้จริงสเสบียงที่ดีที่สุดนั้นคือความยำเกรง โอ้ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ไม่มีโทษใด ๆ แก่พวกเจ้า การที่พวกเจ้าแสวงหาความกรุณาอย่างหนึ่งอย่างใด จากพระผู้บานของพวกเจ้าครั้นเมื่อพวกเจ้าได้หลั่งไหลกันออกจากอารฟาแล้วจงกล่าวดำลึกถึงอัลลอฮ์นะ มัสอารินฮารอมและจงกล่าวรำลึกถึงพระองค์ ดังที่พระองค์ได้ทรงแนะนำพวกเจ้าไว้ และแท้จริง ก่อนหน้านั้นพวกเจ้าเคยอยู่ในหมู่ผู้หลงทางแ م أ แล้วพวกเจ้าจงหลั่งไหลกันออกไปจากที่ที่ผู้คนหลั่งไหลกันออกไป และจงขออภัยต่ออัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ فإذا قضيتم مناسككم ف ذ ك ر ا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا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 โอ้พระผวิบาลของเรา โปรดประทานให้แก่พวกเราในโลกนี้ด้วยเถิดและเขาจะไม่ได้รับส่วนดี ๆ ใดในปรโลก